ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا نبلا شكا تميوالزي واتو katika hii قرآن كلا نمنا ينفانو lakini mwanadamu amezidi kuliko kila kitu kwa ubishi wama mana an nas an إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا نحبانا كليش وزويا واتو قواميني ولبواجيا وونغوفو نوكاومبا مغفرة قمولاوا وملزي isipokuwa yawafikie ya wale wa zamani au iwafikie adhabu jahara وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا na hatuwatumi mitume ila wawe wabashiri na waonyaji na waliokufuru wanabishana kwa uongo ili kwa uongo huo waivunje kweli na wanazifanya ishara zangu na yale walioonywa kuwa ni mzaha waman adlamu mimman dhukira biayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadahu إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا na ni nani dhalimu mkubwa zaidi kuliko yule anayekumbushwa ishara za Mola wake mlezi naye akazipuuza na akasahau yaliyotangulizwa na mikono yake hakika sisi tumeweka vifuniko juu ya nyoyo zao ili wasifahamu na uziwi kwenye masikio yao na ukiwaita kwenye uongofu hawakubali kabisa kuongoka wa rabbuka alghafuru dhurrahma law yuakhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahum al'adhab بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا Na Mola wako mlezi ni msamehevu mwenye rehma. Lao angeliwachukulia kwa mujibu walioyachuma, bila shaka angeliwafanyia haraka kuadhibu. lakini wanayo miadi ambayo hawatapata makimbilio yoyote ya kuepukana nayo. Watilka alqura ahlaknahum lamma zalamu waja'alna limahlikihim maw'ida, na miji hiyo tuliwaangamiza watu wake walipodhulumu na tukawaekea miadi ya maangamizo yao. Allahu akbar Allah أكبر لا إله إلا الله Na Mwenyezi Mungu amewatajia watu katika Qur'ani hii wanaikanusha na wakataka waletewe muujiza mwinginewe mifano namna kwa namna ili wapate kuaidhika kwayo. Lakini mwanadamu tabia yake ni kupenda kubishana, akiwa kafiri basi atabisha hata kwa uongo. Na hapana lilowazuia washirikina kuamini zilipowafikia sababu za kuongoka nazo ni huyu mtume na Qurani isipokuwa ukaidi wao na kumtaka mtume awaletee aliyowaletea Mwenyezi Mungu wale watu wa zamani nayo ni kuangamizwa moja kwa moja kama kuliwapata hawa kale hawawaletea adhabu ya dhahiri hivi lakini Mwenyezi Mungu hawatumi mitume wake ila kwa ajili ya kutoa bishara njema na kuonya. Wala hawatumi kwa ajili ya hao wenye inda wawatake walete miujiza mahsusi. Lakini waliokufuru wanaacha hoja na wanabishana na mitume kwa upotovu ili waipotoe haki. Na msimamo wao kwa Qur'ani na maonyo ni msimamo wa mwenye kejeli na maskara ambaye hana makusudio ya kutafuta hakika ya mambo. Na hapana yeyote aliyedhalimu mkubwa zaidi kuliko huyo anayewaidhiwa kwa ishara za Mola wake mlezi na yasizingatie. Na akasahau nini matokeo ya maasi yake anayotenda. Hakika sisi kwa sababu ya kuelekea kwao kwenye ukafiri tumeweka vifuniko juu ya nyoyo zao basi nyoyo zao hazitambui wala haziingii mwangaza na masikioni mwao tumechia uziwi, basi hawasikila kwa kuwafahamisha. Na wewe mtume, ukiwaita kwenye dini ya haki, hawatoongoka maada mutabia yao ni hii. Na Mola wako mlezi mtukufu, mwingi wa kusamehe makosa ya waja wake, mwenye rehema kunjufu kwa mwenye kumwelekea. Lau angelipenda kuwatwa kwa maovu yatendayo, basi angeliwapatiliza upesi upesi kama alivyokwisha watanguliza wenginewe. Lakini hii ni hikma yake aliyokadiria anawaakhirisha mpaka ufike wakati atapowaonjesha adhabu kali kabisa. Na hapo hawatopata pa kukimbilia na kuwalinda. Na hii basi ndiyo miji ya kale tuliyoiteketeza pale watu wao walipodhulumu kwa kuwakanusha mitume wao. Na sisi tukawekea miadi ya kuangamiza isiyo na ikhtilafu. Hali kadhalika itakuwa ya hao katika kaumu yako wanaokanusha ikiwa hawaamini.